Awit, Kabanata, Isandaan at dalawamput Parang bundok Zion, ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala, kailan may di makikilos, hindi mauuga. Itong Jerusalem ay naliligiran ng maraming bundok, gayon nagtatanggol sa mga hinirang si Yahweh, ating Diyos taong masasama ay di hahayaang laging mamahala pagkat maaaring ang mga pinili mahawa sa sama. Ang mga mabait na tapat sumunod sa iyong kautusan. Sana'y pagpalain mo sila, O Yahweh, sa kanilang buhay. Ngunit ang masama, sa kanilang hilig iyong parusahan, parusahan sila dahil sa diwasto nilang pamumuhay. Kapayapaan para sa Israel.